ეკომეტრი გადაცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ და პროექტი ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით გამარჯობათ მეგობრებო ონის რაიონის ტერიტორიაზე იგეგმება 739 მეტრის სიმაღლის ჰიდროკასკადის მშენებლობა. მშენებლობის ირგვლივ თავისი მოსაზრება აქვს გეოლოგებს, სეისმოლოგებს, ბოტანიკოსებს, აგრარიკოსებს, გარემოს დამცველებს. და იმ დარგის სპეციალისტებს, რომლებიც ვთქვიან, რომ კიდევ ერთი გიგანტური ჰიდროელექტროსადგური დაარღვევს რაჭის და არა მარტო რაჭის ეკოსისტემას, მიკროკლიმატს, რეგიონის დემოგრაფიულ შკალას შეცვლის. როგორც უკვე მიხვდით, დღეს ვისაუბრებთ საკმაოდ პრობლემატურ თემებზე. დღეს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა ძალიან აქტუალურია, უნდა ავითვისოთ ეს ჰიდრორესურსი, უნდა ავითვისოთ, მაგრამ ავითვისოთ უნდა აჭარაში, ავითვისოთ უნდა ხევში, ავითვისოთ უნდა სვანეთში, რაჭაში და მე მგონი საერთოდ ყველა მდინარეზე უნდა დავდგათ ეს ჰიდროელექტროსადგური. იმდენად აქტუალურია, მოგეხსენებათ ხუდონზე, აი დღესაც ამ წუთშიც მიმდინარეობს შეხვედრა. ხუდონხესის э, მშენებლობასთან დაკავშირებით და э, კიდევ ერთი საფრთხის შემცველი პროექტი, რომელიც 2009 э, წელს დაიწყო ამაზე საუბარი, თუმცა პროექტი არ გახლავთ მაინც და მაინც ისე ახალი, როგორც აღმოჩნდა და ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ დღეს გადაცემაში და გაჩერდა ეს ონის რაიონში საფრთხები ძალიან დიდია. მშენებლობა თავის დროზე გაჩერდა, რატო გაჩერდა? ამაზეც ვისაუბრებთ და დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან რუსთან სიმონიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრობის თანათავმჯდომარე, ვახტანგ ზარქუა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობის ფონდი, ჰიდროენერგეტიკოსი პროფესიით, რომელიც ძალიან კარგად იცის საქართველოს ჰიდრორესურსიც და ენერგეტიკური პოტენციალიც და პროექტის მხარდამჭერი გახლავთ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების განხილვა როგორც უკვე გითხარით ძალიან აქტუალურია დღეს ამჟამადაც მიმდინარეობს პროექტი არ გახლავთ ახალი უკვე გითხარით პოსტსაბჭოური პერიოდისა და უამრავი საფრთხეებია ახლა აქ მე გადავხედე მასალებს რომელიც ბატონ ვახტანგ ზარქოას ეკუთვნის ეკუთვნის ბოტანიკოსებს და იქ ისეთი დიდი დატვირთვაა და ისეთი დიდი საშიშროება და საფრთხეებია რომელიც ექნება არა მარტო ზემორაჭის რაიონს ექნება იმერეთის ნაწილსა მათ შორის ქუთაისს ხომ და იმ დემოგრაფიასაც წარმოიდგინეთ რომ რაჭაში დღეს რამდენია მოსახლეობა და არსებობს დიდი საშიშროება რომ უფრო დაიცლება და ეს სოფლები ასე რომ მაგრამ რა ვქნათ, როდესაც გვჭირდება ელექტროენერგია, ენერგოდამოუკიდებლობა პოლიტიკის დონეზე უკეთ სოფლიოში ასული, არა მარტო ეკონომიკის დონეზე. და როგორ ავითვისოთ და რა ხდება ონის ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროკასკადის მშენებლობასთან დაკავშირებით? აი ყველა მოდით ერთად ვიფიქროთ აი ამ პერიოდის მანძილზე და შემდგომაც ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ ჩვენ ამის უფლებას გვაძლევს საქართველოს კონსტიტუციის 37-ე მუხლი უნდა ვიცოდეთ რა გველის რას მივიღებთ რაში დავხარჯავთ და როგორს და რო ვიცხოვრობთ ამის შემდეგ დაარეკეთ 240-91-92-242-92-92 და კითხვა ინტერაქტივისთვის ესე იგი თქვენ როგორ ფიქრობთ ასეთი გიგანტური ჰესები უნდა ავაშენოთ და რაღაც გარკვეულ ესე იგი დათმობებზე წავიდეთ და ეს რისკები გავითვალო ესე იგი როგორიც ით გავითვალისწინოთ და ჩავთვალოთ რომ ეს ასეც უნდა იყოს თუ მცირე ჰიდროელექტროსადგურები და ალტერნატიულ ენერგიებზე ვიფიქროთ მოემზადეთ ეკტო ვიქტორინის და პრიზისის ჩვენ ბარტერული დონორი გახლავთ სამოდელო კომპანია იმერი ეს არის ქართული მოდელირების მიერ შექმნილი უახლესი საუკეთესო ხარისხის მოდელები იმერი ეს არის 20 წლიანი ისტორია ევროპისა და შიდა საქართველოს ბაზარზე და მე მგონი კავკასიის ბაზარზეც იმერი ეს ქართული ბრენდია ჩვენია ქართულია მოდით გავაკეთოთ ჩვენს სწორი არჩევანი მხოლოდ ქართულ პროდუქციაზე ეს ჩვენი მომავლის გარდა გახსოვდეთ თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. ჩაკრე კოცონი. ნუ გადააგდე ბანთებულ სიგარეტს. ხანძარი. ანადგურებს წყეებს და ქარსაცავს ზოლებს. ბადნახთან ქალტენ რუსუდან მოდით э, რა ზეა საუბარი ეს და რა მოდით პროექტის ეგ ძალიან მოკლედ რა პროექტია ეს და როდის э, როგორ საზოგადოებაში ასეთი აზრი არსებობს რომ საბჭოური პერიოდის э, პროექტი გახლავთ ეს რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია და რა ხდება ამასთან დაკავშირებით ვინ მოაწერა ხელი როდის ამოიწეს პროექტი ჩვენი ინფორმაციით ეს საბჭოური პროექტია, ყოველ შემთხვევაში იდეა საბჭოურია და მასშტაბებით და არა მარტო აქ საერთოდ თქვენ დღეს რაზეც საუბრობთ, უმრავლეს შემთხვევაში ასეა და ცოტა ხანში ალბათ ჩვენი ქვეყანა დიდ საგუბრად გადაიქცევა თუ ასე გაგძლდა და თუ ამ საკითხების გადახედვა არ განხორციელდა. ეს იყო რამოდენიმე წლის უკან თურქეთში სტამბულში იმართებოდა წლის კონფერენცია წყალთან დაკავშირებით და იქ ჩვენთან ქართულ დელეგაციასთან მოვიდნენ მოხელები თურქი და მათ შორის ნორვეგია და მაშინ შევიტყვეთოთ ჩვენ რომელ ჩვენ ქვეყანაში დაგეგმილიყო აი ამ პროექტის აღორძინება და ის ერთ-ერთი მათგანი გახდათ ინვესტორი პოტენციური ინვესტორი ამას მოყვა დიდი ხმაური საქართველოში ფეხზედად გაარასამთავრობო ორგანიზაციები თვით ორგანიზაცია რაჭა რაჭველები ექსპერტები და 2009 წელს ეს 2009 წელს ფინალზეა საუბარი და ამას მოყვა შემდეგ მიწიწრო და ჩვენ დასაბედნიეროთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ასეთ რომ ინვესტორი წავიდა ქვეყნიდან თუმცა თურმე ამ პროექტ თავის აქტუალობა არ დაუკარგავს და სიტყვა სიტყვით შემდეგ გითხრათ რომ 2011 წელს სამთავრობამ თებერვალ მარტში ინტერესის გამოხატვის მიზნით გააკეთა განაცხადი ონის კასკადის მშენებლობაზე ესეხებოდა ფლობასა და ოპერირების თვალსაზრისით ინვესტორის მოზიდვა და აი ჩვენ უკვე ამ ფაქტამდე მივედით და როცა ჩვენ ამ შესახებ ინფორმაცია მივიღეთ მიმართეთ ეს არ თუ ისე დიდი ხნის უკან მიმართეთ ეს იყო რამოდენიმე თვის უკან ენერგეტიკის სამინისტროს და ministris მოადგილისაგან ბატონილეა მილია საკად მივიღეთ წინა ასეთი წერილი რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მასალები გადაცემული აქვს საპარტნიორო ფონდს და შტუკი ამზადებს წინასწარ ასეთი ორგანიზაცია შვედური ორგანიზაცია ამზადებს შვეიცარიულ კაცრავად ამზადებს წინასწარ საპროექტო დოკუმენტებს საბროდ მოდით э, რა ზია საუბარი э, რას ნიშნავს ეს კასკადების ჰიდროკასკადური და რა რა სახის პროექტზეა ბატონო ვახტანგ საუბარი და რა სობ რა ტერიტორია რომელ მდინარეებს შეიძლება ეს აიგოს და რა ხდება იქ საერთოდ სარკიანია უსარკოა რა არის ეს ზია საერთოდ რაჭაში э, არ არის მარტო ეს ამ უნის კასკადის გესებზე საუბარი გაცილებით მეტი ჰიდროელექტროსადგურებია დაგეგმილი, მაგრამ ამჟამად ჩვენი თვალთახედვის ქვეშ მოექცა სწორედ ონის კასკადი. ონის კასკადი შედგება ძირითადად სამი საფეხურისაგან. ეს არის უწერა ჰესი, ონი ჰესი და სორი ჰესი. აა კაშხლები აემ სამი ჰიდროელექტროსადგურისა შენდება მდინარე რიონის კალაბოჩში. პირველი კაშხალი არის ასე ვთქვათ ზედა საფეხური, ასე ვთქვათ აი ონის კასკადისა არის ყველაზე ასე ვთქვათ საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ის მიწის კაშხალს მოიცავს, რომლის სიმაღლე იქნება დაახლოებით 130 მეტრი ჩვენი ბოლო ინფორმაციით, 130 თავიდან იყო დაგეგმილი 115 მეტრიანი კაშხალი, მაგრამ ბოლო ინფორმაციით ეს კაშხალი იქნება 130 მეტრის სიმაღლისა. რა სიმძლავრებზეა ლაპარაკიდან? აი ეს მდინარე რაც თქვენ თქვით ახლა ეს მდინარეები როგორი ამათი წყალ ესე შევსება როგორ ხდება ეს და რა სეზონურია ალბათ თუ რა რა დე აა საერთოდ უნდა აღვნიშნოთ ის ამბავი რომ მდინარეების დიდი ნაწილი რომლებიც იკვებებიან ყინვარის წყლებიდან აა არის ძალიან არათანაბარი სეზონურად. ჩვენ ვიცით რომ გაზაფხულზე ჩვენ აგვაქვს წყალდიდობის პერიოდი, ხოლო დეფიციტი წყლისა არსებობს ზამთრის პერიოდში. ამიტომ ხდება ხოლმე რომ როდესაც სურთ გაათანაბრონ წყლის ასე ვთქვათ მოხმარება და ამავე დროს მაქსიმალურად გამოიყენონ წყლის რესურსები, ხდება აი ამ წყლის აა დაგუბება წყალდიდობის პერიოდში, წყალსაცავებში და წყალნაკლებობის შემთხვევაში მას გამოიყენებენ ხოლმე. მაგრამ მეორე გარემოებასაც უნდა გაусვათ აქ ჩვენ ხაზი, რომ წყალსაცავები ძირითადად შენდება პიკური სიმძლავრეების, ასე ვთქვათ, დასაფარად. ანუ იმ პერიოდში, იმ მომენტში მოსახმარად, როდესაც დეფიციტი გვაქვს, აა აი მაგალითად დღის განმავლობაში დღის პიკებზე თუ ასაუბარი არა ოდესაც დღეღამის განმავლობაში ყველაზე მაქსიმალური მოხმარება გვაქვს ელექტროენერგიისა ამ შემთხვევაში ძირითადად დიდ როლს თამაშობს ყველაზე მაქსიმალური პიკების დაფარვისთვის სწორედ გესების გამომუშავებული ენერგია და სიმძლავრე აი ამ როლს ემსახურება სწორედ მარეგულირებელ წყალსაცავიანი ჰიდროელექტროსადგურები. ხო, აი ეს რა მოდით რადიოსვენელ შემოვიყვანოთ, გველოდება დიდი ხანია გისმენთ? ალო. დიახ. გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონ. მე რა მაინტერესებს ისეთ განაცალე? ჩემი ახალგაზრდობის დროს თბილისში არსებობდა ორგანიზაცია ჰიდროენერგომ შენი, ვატეში, უშველებელი დიდი ორგანიზაცია იყო, მიშაციស្კარიშვილი იყო სამწანელი ამაგინც ну თუ საერთოდ მოისპო ეს ორგანიზაცია იქ ისეთი ხალხი იყო ისეთი სპეციალისტები კი კარგია ჩვენ რო გვაკითხებთ ჭკუას და ჩვენ რო რაღაცა უნდა წინადადება კი არა ჩვენ სპეციალისტების დასკვნა ჩვენ სპეციალისტები მივიწერთ ხო ბატონო მაგრამ იქით საზოგადოებრივი აზრიც ხო უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი აზრი მე რო არ გითხრა ჩულო თქვენ ხო იცით რომ რაჭა ერთი ბეწვა მარგალიტია იმ ერთი ბეწვა ქვეყანაში რომელსაც საქართველოს ქვია ნუ თუ შეიძლება ისიც დატბოროთ მოსპოთ იქაურობა განადგურდეს ყველაფერი ყველა სოფელში არის პატარა მდინარე აი იმ პატარა მდინარეებზე რო გაკეთდეს პატარა ჰესები, ეყოფა ერთ სოფელს კი არა, ხუთ სოფელს ერთად. რა საჭიროა ეს უზარმაზარი მანია გრანდიოზა გჭირდეს კაც უყველაფერში? დიდი არაფერი საჭირო არ არის. დიდი მადლობა ქალბატონ. არანაირად. მოიკითხეთ ის ხალხი, კიდე არიან ცოცხლები ვიღაცა. ბატონ ვახტანგი გაგცემთ ამაზე პასუხს, გისმენთ? Э, ყველა კითხვაზე. დიახ, ქალბატონს მე ვეთანხმები იმაში, რომ აა საჭიროა ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალურად გამოყენება ადგილობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე. მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს ჰიდროელექტროსადგური ძირითადად პასუხობს საექსპორტო მოთხოვნებს, ანუ ჩვენ ამას ვაშენებთ არა უმეტესწილად ადგილობრივი საჭიროებისთვის, არამედ საექსპორტო და ნუ ამ ელექტროენერგიის მაგალითად თურქეთის ბაზარზე გასაგები. აი მილიარდ 556 მილიონი კილოვატ-საათი უნდა გამოიმუშაოს აი ამ კასკადმა, საიდანაც, საიდანაც ექსპორტი თურქეთში განხორციელდება მილიარდ 306 მილიონი კილოვატ-საათის. და საქართველოსში რამდენი რჩება? საქართველოსთვის ფაქტობრივად 15%-ზეა ლაპარაკი. ანუ 85%-ის э, რეალიზაცია ხდება თურქეთის ბაზრისთვის. ეხლა ეს პრობლემაა. და ნაშენებს ამას ახმართოთ ცნობილი. რაც შეეხება მშენებლობაზე რო გაამახვილა ქალბატონმა ყურადღება, э, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოსი საინჟინრო ტექნიკური პოტენციალი ფაქტობრივად განადგურებულია, სამეცნიერო პოტენციალი ასევე განადგურებულია. რაც შეეხება სტანდარტებს, სამშენებლო სტანდარტებს, არა, გარემოს დაცვის. არსებობს ამის თანასტანდარტი, ბატონო ვახტანგ. ძველი, აი მაგალითად სამშენებლობის დარგში ჩვენ ფაქტობრივად ვიყენებთ საბჭოთა დროინდელ ნორმებსა და სტანდარტებს. და ახალი კიდევ არ შეგვიქმნია არც ნაციონალური და არც კიდე ევროკავშირის სტანდარტები გამოგადმოგვიღია რომელიმე ქვეყნის მაინც არა და აი ასეთ გაურკვეველ ვითარებაში, როდესაც არანაირი არც საინჟინრო ტექნიკური ბაზა არ გაგაჩნია, არც სამეცნიერო ბაზა არ გაგაჩნია, სტანდარტები, ნორმები ფაქტობრივად არ გაგაჩნია. როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ჯერ არ არის სტრუქტურიზებული და ოპტიმიზებული არა და მაკონტროლ აი კონტროლი ხარისხზე როგორ უნდა განხორციელდეს ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ეს ობიექტები რომლებსაც განახორციელებენ თქვა უცხოელი ინვესტორები უსაფრთხო იქნება ის ტექნიკური თვალსაზრისით ამას ყველაფერს ფიქრა აი როდესაც ნამახვანზე იყო საუბარი როდესაც სპეციალისტებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ბატონო ახთან აი როდესაც ნამახვანზე იყო საუბარი მაშინ თქვენს რომ თურქული კომპანია აიღებს თავის თავზე მომსახურებას 30 წელი მომსახურება და იქ მე მგონი იგეგმებოდა კიდე თურქული ქალაქის ან მომსახურე პერსონალისთვის მინი ქალაქის გაშენებაც ამისაცაა ლეჩხუმის ზეა საუბარი ამ შემთხვევაში და ჩვენ თუ ახლა სპეციალისტებიც არ აკვავს ენერგეტიკოსები რომ ამას მოემსახურონ ვინც იქ უნდა იმუშაოს მაგრამ ამ ეს ერთი რისკი დაუშვათ ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა რისკები ხო არსებობს მე ნახე კაპიტალმანდევიცის შესანიშნავი შეფასება და იქ იმდენი რამეა ჩამოწერილი აი კიდე რა რისკებზე ელაპარაკი საინტერესოა მოდი და მე ვიცი თვითონ ამ ჩვენ პროექტში რომელსაც საზოგადოებრივი მონიტორინგი აზრითადად ჩართული არის ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისი მაღალი ექსპერტების საშუალებით. ეს გახლავთ თუ საქართველოს წონთა მოძრაობა და მის მეგობრები ენერგოეფექტურობის ფონდი, ფონდი კავკასია, კავკასიის ეკოლოგია, ეკოხე ეკოტეკი. ეკოტეკი ასე მწვანე ტალღა თქვენი მეგობრები და თქვენი კოლეგები. სამწუხაროდ რისკები ძალიან დიდია. მარტივი ჩამოთვლით ჩამოთვლითაც რომ დავიწყოთ, ესე იგი თითქმის დაიწყება ეს მშენებლობა ზემოდან, საგლოლოდან და ჩამოდის ონს ქვემოთ. სოფლები, სოფლები არიტბორება, მაგრამ ხვის პირას სოფლად გადაიქცევა ჭიორა. ჭიორა ადის ესე იგი კუდი ამ ზედა წყალსაც არის ჭიორას ჭალებში მიდის მისი სათიბები მოექცევა ამ სასაფო სამეურნეო ამ წყალსაც არის ქვეშ უზარმაზანი რაოდენობით ტყის მასივები მოხდება და განადგურდება ამ შენებლობის პროცესში ის უნიკალური ტყის მასივები რომელთაც ცნობილია ჭაკალბატონა ქალბატონმა ბრძანა მარგალიტი მართლაც პატარა მარგალიტი ძალიან დასაფიქრებელია და საერთოდ სტრატეგიული შეფასება კეთდება, არ კეთდება. რას მოგვიტანს ეს ჰესი და რას მოგვიტანს სხვა ალტერნატივა და რა საჭირო ამ ხესების შენებლობა თურქეთისათვის? როცა შესაძლოა ჩვენი ენერგო უსაფრთხოება ერთი საკითხია, ექსპორტი მეორე საკითხია. ბოლოს და ბოლოს ბიზნესი ყველაფერს ხوار განსაზღვროს და მე ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ხელისუფლება ითვლებოდა ხარდაჭერა ძალიან დიდი მნიშვნელობითად გარკვეულ წილათად გამピრობებული იყო, რომ ჩვენ იქნებ ჩვენი ქვეყანა გადარჩენილიყო იმ საშინელ კატასტროფას, რომელსაც გარემოს დამცველები ადამიანები ხედავდნენ ხე ხედავდნენ ამ დიდი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას და სამწუხაროდ ჯერჯერობით პირიქით ეს არაფერი არ შეცვლილა და კიდევ მიმდინარეობს ამაზე ლაპარაკი. აუცილებელია სტრატეგიული შეფასება. აი ეს რას მოგვიტანს? სანამ ამაზე ფიქრი და ლაპარაკი დაიწყებოდეს და ასევე გადახედვა, ნუ რა არის ეს ახლა, რას გავს ეს? სუბოლო მონაცემებით როგორც აღმოვაჩინეთ, გადაამისაგ როგორც ვახტანგმა ბძანა, კიდე სხვა უამრავი შესაძლებლობა იგეგმება რაჭაში. თუ არავის უნდა რაჭა, გასაგებია, მაგრამ ქვეყანას ხო ჭირდება? ქვეყანას ხო ჭირდება რაჭა? ის ზემო სამი სოფელი სოფელი, რომელიც აზრის პირა სოფლებია, ისტორიული სოფლებია, ულამაზესი სოფლებია. მერე კი გააგრძელებენ და იქნებიან და დარჩებიან იმ პირობებში, თუ კი ეს აშენდა. და როცა ჩვენ ვიყავით სოფლებში, აი როდესაც მე წავიკითხე დასკვნაში, რომ იქ არის უნიკალური მინერალური წყლები, იქ არის უწერა და შოვის საკუთარი. რა თქმა უნდა, ყოველას გაქრობა ემუქრება, რა თქმა უნდა. კიდე არის დღეს დემოგრაფიული პრობლემა 372 8372 კაცი ცხოვრობს დღეს რაჭაში თურმე ხო წარმოგიდგენიათ რა მოხდება ვინმე საქ ეს დათვლილი რა მოხდება და საერთოდ ინფორმაცია აქვს იქ მოსახლეობა ჩვენ როცა ვიყავთ რადიოს მერე შემოვიყავთ ქაუტენ რუსთან გისმენთ ორი მსმენელი გველოდება გისმენთ გამარჯობა ძალიან მოკლედ ქალბატონო მოკლედ არ შეიძლება ამაზე საუბარი ქალბატონო იმიტომ რომ ასეთ მშენებლობას როგ გრანდიოზულ მშენებლობაზე რომ ფიქრობენ პირველად უნდა შედგეს ტოპოგრაფიული რუკები ის რუკები რომლებიც ეტაპობრი ება საიდუმლოთ არ შეიძლება მოკლედ ძალიან გთხო ჩვენ ცოტა გვაქვს დრო და ბატონო მომისმინეთ თუ არ შედგა ეს ტოპოგრაფიული რუკები და რატომ იმიტომ რომ იმდენი წარგნები იმდენი წავდიდობები იმდენი კატასტროფები იყო ის იქნებ არის შეცვლილი მე შემიძლია ორი მაგალითი მოგიყვანოთ პრაქტიკაზე ვიყავი ენგურ ჰესზე სოფელ ოყორანში და დღესაც მე არ შემიძლია გულის წყვეტით ქალბატონო ერთი წუთით ძალიან გთხოვთ მე მესმის მოდით მე მესმის თქვენ ქალბატონო ბარბარა ერთი წუთით ჩვენ გყავდა ა ისე გენიალური სოფლიო მნიშვნელობის მწოდნე სპეციალისტები ჰიდროტექნიკის დარგში ეხლა მე არ ამგონია, არავის არ ვაყენებ. არ არა, ყავდა შესანიშნავი სპეციალისტები. ისეთი სპეციალისტები არ არიან და სანამდე ვინმე სული უდგას, კიდევ შეიძლება კონსულტაციები. მართალი ხართ. მეორე მსმენელიც არ შემოიყვანთ გისმენ? გამარჯობა. გამარჯობა. ნუ თუ შეიძლება <coughs> ამდენი რაღაცის დაღუპვა იმიტომ რომ თურქეთს მივყიდოთ ელექტროენერგია. ეს რაღაცა სასწაულია და უნდა ყველა აღდგეთ ამის წინა. <laughs> ძალიან დიდი მადლობა პოზიციისთვის, ქალბატონო, ჩვენი პოზიცია ამ შემთხვევაში ნამდვილად ემთხვევა ერთმანეთს, თუმცა თუმცა არის იცით რა ენერგეტიკა დღეს ისეთი პრობლემატური საკითხია. პოლიტიკის დონეზე მოიხსენებათ აყვანილი უნდა გავაკეთოთ. მე ცე მე ძალიან მიკვირს თურქეთსა და თურქეთ შორის ახლახანს დაიდო ხელშეკრულება ოფიციალური რომ ისინი ატომურ ჰიდროელექტროსადგურს მიშენებენ აქვე. და ერთი რისკების ზონა. ეს არის საფრთხე შემცველი. сейсмурат ხო რამდენად ეს იქ ემას ექნება სარკე ხო ბატონო ვახტანგ კი რა თქმა უნდა აი ტექნიკური დოკუმენტაცია როგორი არის რანაირია ტექნიკური შე უნდა შედგეს წინასწარ ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ხო მანამ მანამ ეს დაიწყება მშენებლობა ხო არის ეს ტექნიკური შეფასების დოკუმენტი არსებობს და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი სადმე არსებობს? გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასება გააკეთა შტუკის ასე ვთქვათ დაგვეთით მგონი კომპანია გამა, მაგრამ რუსუდან. ნუ ეს არის წინასწარი შეფასება, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ამ დოკუმენტს ეხლა ვსწავლობთ, ვეცნობით, დიახ, ვეცნობით ამ დოკუმენტს. მაგრამ საერთოდ ზოგადად მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ მიიღო რაღაც კონვეირის კონვეირს კონვეირზე რაღაც პროდუქციის გამოშვების <laughs> ფორმა კონვეირის სახე მიიღო კონვეირის სახე ერთმანეთს გავა ერთმანეთს გვანან აი ეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტები რომელსაც უნდა ხდებოდეს თითოეულ საკეულ შემთხვევაში ძალიან სკრუპულოზული და სიღრმისეული რეგიონის თავისებურებიდან გამომდინარე, თუთა სეისმური თვალსაზრისით. დიო, გეთანხმებით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რამდენად უსაფრთხო იქნება ასეთი ტიპის მშენებლობები. მე არ მინდა ვთქვა დრამატიზება მოახდინო ვითარების, მაგრამ ზოგადად უნდა აღვნიშნოთ ერთი რამ, ეს ცალსახად, რომ როდესაც შენ არ გაგაჩნია გარკვეული საფუძვლები იმისთვის, რომ ასეთი ობიექტები, მეტად საპასუხისგებლო საინჟინრო ობიექტები, ესე იგი ააშენო და მაქსიმალურად დაიზღვიო თავი შესაძლო რისკებისაგან. უნებრივია რისკების უკაცრავად შენმა სპეციალისტმა რო შეაფასოს და მონიტორინგი ჩაატაროს თინოს შენებლობის პროცესში, ხო? ან თქვენ ამას გულისხმობთ კიდეც? რა თქმა უნდა, შენებლობის პროცესსაც გარკვეული მონიტორინგი სჭირდება, ზედამხედველობა სჭირდება, იმიტომ რომ არ მოხდეს პროექტიდან გადახვევა ან გარკვეული ხარვეზები მე მახსენდება ენგურ ჰესის მშენებლობაზე ვმუშაობდი თავად და ну არ ვიცი მრავალმხრივი კომისიები არსებობდა სხვადასხვა დონის და ყველა კომისია თავის ფუნქციას ასრულებდა და მიდიოდა მშენებლობის კონტროლი მაგრამ ეს დღეს ყველაფერი მოშლილია ეს სხვანაირადა დღეს აბსოლუტურად ინვესტორს მიანდო შენ მშენებლობის ასეთ საფასურგებლო ობიექტის მშენებლობის აშენება და იქ სახელმწიფომ კარგი სისტემით არ უზრუნველყოს ამ ტექნიკური უსაფრთხოება, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ, ეს არის წარმოუდგენელი რამ. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა გჭირდება ქვეყნისთვის. სამწუხარო პრობლემა არის ეხლა პრობლემა იმაში კი არ არის რომ თურქეთში ჩვენ თურქეთს მეტი ელექტროენერგიას ვასყიდით თუ საჭირო იქნა თურქეთშიც უნდა გავყიდოთ ელექტროენერგია, რუსეთშიც უნდა გავყიდოთ ელექტროენერგია და აზერბაიჯანშიც უნდა გავყიდოთ ელექტროენერგია, მაგრამ ეს უნდა გააკეთო შენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე პირველ რიგში, არა? და როდესაც შენ არ აღაქვს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, რადი ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია, პოლიტიკა ჩამოყალიბებული. არიცი რა გინდა? მაგალითად, იგივე ამ ონისკასკათან დაკავშირებით რაჭაშია რა. თუ გინდა ეს წყალსაცავი გააშენო, მაშინ იქ პრობლემა უშნდება. საზღვისპირა სოფლებს, ჭიორას, ღებს, გლოლას და ეს სოფლები ფაქტობრივად მოიშლება იქა. ამავე დროს პრობლემა შეიძლება გაუჩნდეს, მე არ ვიქნები კატეგორიული კურორტ შოუსაც, იმიტომ რომ ბუნებრივია იქ მიკროკლიმატი ჩამოყალიბდება და უშუალო სიახლოვეს იმყოფება ამ წყალსაცავისა კურორტის შორის. რა გვინდა ჩვენ? შაურმა სხვათაშორის ტყიბულს ქუთაისში როგორ შეცვალა და დიახ, მიკროკლიმატი ჩამოყალიბდება და რამდენად იმოქმედებს ეს მიკროკლიმატი აი ამ შოვის უნიკალურ სამკურნალო მიკროკლიმატზე, არა? თუ ეს მიკროკლიმატი გაქრა, თუ უნიკალურ ტყეებზე. ნუ რასაკვირველი ტყე. მოდით აი საინტერესოა ის მოსახლეობა მეს თუ იცით, იცის. საინტერესოა და მოდით ამაზე ჩვენ არა მე დავასრულე, თუ შეიძლება, რისი თქმა მინდოდა, იცით რომ ქვეყანამ კარგად უნდა ჩამოაყალიბოს რა უნდა მას. და როგორ უნდა მას არ არსებობს ეს არა უკაცრავად გადი აი ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია პოლიტიკა ჯერ არ აგვაქვს კარგად ჩამოყალიბებული არ ვიცით რა გვინდა თუ გვინდა იქ რაჭაში მაგალითად სოფლის მეურნეობისა და კურორტის განვითარება და სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება უნიკალური მაშინ ეს გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის აი ამ ესე იგი ღონიზიებებთან იგივე ჰიდროელექტრო სადგურების მშენებლობასთან და დიდი სარკის მქონე წყალსაცავების მშენებლობასთან სარკე. სარკის ფართობს ახლა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორი სარკე იქნება ერთ პატარა მონაკვეთზე. შაო შაო შაურს ხო სარკეს აქ შაურზე დიდი იქნება. შაურზე დიდი იქნება ეს ვიდეო. შაურზე დიდი იქნება თუ არა მე თავშევიკავებ ამისგან, მაგრამ არა ასე ვთქვა, საკმაოდ დიდი სარკის მქონეა. აი რო იწება ჭანჭახის შესართავიდან სადაც ჭანჭახი უერთდება მდინარე რიონს, არა? იქიდან დაწყებული სოფელ ჭიორამდე წყალსაცავი აღწევს. ესე იგი, თელი 40 კილო დაახლოებით 40 კილომეტრი. გამოდის რომ ის სოფლები ერთმანეთს დამაკავშირებელი და ონამდე მოსასვლელი გზა ამროლავს იმას შორის ეს დაიტბორება და მამიკონის უღელტეხილის გადასასვლელი. გზები კი დაიტბორება, მაგრამ გზის პრობლემა არ იქნება ახალგზას გააშენებენ ეს ამ შემთხვევაში ეს არ არის მნიშვნელოვანი გზას გააშენებენ პროექტში გათვალისწინებული იქნება ეს. სხვა რამე ამ მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ სინესტე გაგვიზრდება, მიკროკლიმატი შეიცვლება, იქ ისედაც მომატებულია დენიანობა რაჭაში, არა? იქ გაურთულდება პირობები გლოლასა და ჭიორას მაცხოვრებლებს და მათ მათ არ დაედგომებათ იქ მათ პირდაპირ განაცხადეს ჩვენ შეხვედრები ქონდა მათთან და პირდაპირ განაცხადეს აქ იცის მკაცრი ზამთარი თუ სინესტე მოიმატებს ჩვენ ისედაც გვიჭირს აქ აა ყოფა ცხოვრება და ბუნებრივია ზამთარი კიდე უფრო გაგვიმკაცრდება ჩვენ. გაგვიმკაცრდება და ერთია და ბიომრავალფეროვნებას ექმნება კიდე საფრთხეები. და ერთიც იცით რა მოდით გავაკეთოთ ასეთი ჩვენ უშუალოდ გვექნება ჩართვა ეკო ვიქტორინის შემდეგ მოდით მოემზადეთ ეკო ვიქტორინისთვის და მე გავაგზავნოთ საუბარი საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა ეკოვიქტორინა შანსი ეკომეტრისგან კარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს უნარჩუნებს ნაყოფიერებას ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტიაა ეკომეტრის კითხვა ასეთი გახლავთ. გაიხსნეთ ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, ქართული გეოლოგიური სკოლის ფუძემდებელი, აკადემიკოსი, ქართული უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და მარსებელი. შექმნა კავკასიის ტექტონიკური აგებულების რუკა. საერთოდ გეოტექტონიკის საფუძვლები ეკუთვნის მას. მისი ავტორიტეტული კონსულტაცი წდებოდა თბილისის წყალმომარაგების, საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურებისა და მინერალური წყლების უმდიდრესი რესურსების ათვისება. აკადემიკოსი გახდათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გახდათ ივანე ჯავახიშვილის შემდეგ 1942-45 წლებში. მას ეკუთვნის ქართული გეოლოგიური ტერმინოლოგია საერთოდ და კიდევ ერთი უცნაური სიტყვა ასანთი. დაიბადა რაჭაში ნიკორწმინდაში 1898 წელს დარეკეთ 240-91-92-92-92-92-92 და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, ვცდილობთ აუკავშირდეთ ბატონ რაჭა ონის რაიონში მაგრამ როგორ ჩანს ახლა რაღაც პრობლემა ამინდი იცლებაო მითხრა ეთერ შემოსვლამდე ვესაუბრე მას და მოდი ჩვენ გავაგრძელოთ აი თვითონ მოსახლეობა ინფორმირებული თუა და რა დამოკიდებულება აქვს მათ ამის მიმართ აი საინტერესო ეს არის რა შეიძლება მოსახლეობის ინფორმირებულობას მათ წარმოქმნათ არ კონდათ ამის ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მქონდა უკვე ორი ექსპედიცია ჩვენს ორგანიზაციებს და ეს იყო მათთვის შოკის მომტანი შოკის მომტანი ინფორმაცია ზოგიერთი მათგანი ჭიორაში არც კი არც კი გოთახმებოდნენ ალბათ ეს ზღაპარიო ვერც კი წარმოუდგენია ათი ადამიანებს თუ ასეთი რამე უნდა აშენდეს და მას შემდეგ როცა მათ ნახეს ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაცია ოფიციალური ეს იყო მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელი ქონდა შეხვედრების ოფლებში თვითონ ონში და იყო საშინელი წინააღმდეგობა ჩვენ ადამიანი ვერ ვიპოვეთ რომელიც ამას დადებითად მიესადაგებოდა ჩვენ წეხავსო უკაცრავად ვიქტორინის პასუხია გისმენთ გისმენთ ქალბატონო ჯანელიძე. ალექსანდრე ჯანელიძე. დიახ. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. და კიდევ ჩვენ გვწtildeობთ რომ დაუკავშირდეთ ცნობილ მეტყევეს, გვინდოდა ჩართო, მაგრამ არ ხდება, ვერ გავიგეთ, მაგრამ უბრალოდ ვწtildeობთ იმედი მაქვს ეთერის ბოლომდე დაუკავშირდებით და ეხლა რა შეიძლება ჩვენ წეგანს საუბრობთ გარემოს ზემოქმედების შეფასების. ნუ პროსტორად გარემოს ბუნებრივი გარემოსა, სოციალურ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, რომლის შემდეგაც გაიცემა ნებართვა. როცა ეს დოკუმენტი დაიდება, პრაქტიკულად ვახტანგ გახსოვს, მე არ მახსოვს ამ დოკუმენტის დადების შედეგ შენებლობა შეჩერებული იყოს. უბრალოდ აქ რაღაც რისკების შემცირებაზე არის ხოლმე საუბარი. როცა საქმე აქამდე მივადა უკვე დაიდება ეს დოკუმენტი, მე დამთავრებული იქ აუცილებლად უნდა აღშენდეს ეს. მე ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებთ, არსად არ შეფასებულა რა შედეგს მოუტანს ეს რაჭას, ანა ზოგადად საქართველოს და სხვა რა სხვა ალტერნატივების ჩანაცვლება რა სიკეთეს მოუტანდა ქვეყანას. თუკი შვეიცარიაში სულაც არ არის აღშენებული ჰიდროელექტროსადგურები ეგ სოფლის მეურნეობითა ტურიზმი ცხოვრობენ რა ჩვენთან არ შეიძლებოდა მსგავსი ალტერნატიული ენერგიები ცხოვრობენ რუსულ ალტერნატიულ ენერგიებს გერმანიაში თითქმის 20% უკვე ენერგია გერმანიის ენერგია ჩანაცვლებული ალტერნატიულ ენერგიებთან და ენერგოეფექტურობით ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს ვახტანგი აკარი ჩვენ ეკოლოგიები თანაზე საუბრობენ და თქვენ ეთერში არაერთხელ გვისაუბრი ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი არ შეცვლა კანონმდებლობა ნოლია მხარდაჭერა ნოლია და შედეგიც ახლა დღეს ჩვენ კონფერენცია გქონდა ტეხურის ბიო ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით და იქაც დეგრადირებულია ტყეები განადგურების პირას არის მისული რასაც რაშიც უდიდესი წვლილი მიუძღვის უბრალოდ იმას რომ ალტერნატიულ ენერგიებს ხელი არ შეეწყობა, ღარიბი მოსახლეობა იძულებულია მოიპო შეშიტი სარგებლოს გარდა იმისა, რაც ინვესტორებმა მას დღე დააყარეს ჩვენს წყებს და გაიტანეს საზღვრებს გარეთ თუ სხვა და სხვა მოხმარების მიზნით. ეცეთ ვათ შურს რაჭის წყები საკმაოდ დაავადებულია. მართალი ამბობენ რომ იგივე წაბლი რო დაავადდა, მაგრამ თალი ამბობენ რომ ეს საფრანგეთიდან წამოვიდა და ისო, მაგრამ აი ახლა ჩვენ გამარჯობათ ბატონ ვასილ ვასილ მაისურაძე გვერდება იგი გახლავთ მეტყევე ინჟინერი ბატონ ვასილ მე მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება როგორია ონიდან გვერდებით აი და რა ხდება დღეს როგორია თქვენი დამოკიდებულება აი ამ ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით გისმენთ ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით ჩვენი დამოკიდებულება ასეთია რომ არა მგონია ჩვენმა ხელისუფლებამ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მოინდომოს მოისურვოს ძინა ხელისუფლების მიერ შედგენილი პროექტით მუშაობა იმად რომ ძალიან დიდი უარყოფითი შედეგების მოტანა შეუძლია უფრო მეტად უარყოფითი შედეგები იქნება მოტანილი მოკისის შენებლობით ვიდრე დადებითისა და თუ საზოგადოებას და თქვენ პირადად ან სმენელს ინტერესებს მე გვაინტერესებს ძალიან აი თქვენი პოზიცია და დასაბუთებული უარი აი რა რა არის ამის მიზეზი კი განაცხადეთ დასაბუთებული უარი რა არის დინარე რიონის ზედაწელში საგლოლო ქვიან ადგილს თქვენა იცნობთ რას? დიახ, ვიცნობ, გლოლაში ნამყოფი ვარ, მაქვს ეს ბედნიერება, ულამაზის სოფელია, საერთოდ რაჭა ძალიან ლამაზია. ვენიცი დაი გლოლა დია ძალიან ისტორიული სოფელი და გლოლის ქვემოთ უწერესა და გლოლას შორის არის კათვალისტინებული მაღლივი კაშხალის მშენებლობა 130 მეტრი სიმაღლისა 750 800 მეტრი სიგანითა და 8 კილომეტრი სიგრძით იქ რიონის ხეობაში თქვენ თუ გაგყავთ ხართ ნამყოფი სოფელი ჭიორა არის სოფელი ჭიორაში შესასვლელი ხიდი დაიტბორება ესე იგი იტბორება მისასვლელი გზები იტბორება სასაფლაო იტბორება ისტორიულ ზე ისტორიული ადგილები არ მინდა დაგხალოთ ბევრი ლაპარაკით მაგრამ რომელიმე ისტორიული ძეგლი ხდება იქ კულტურული ძეგლი კულტურული არა ჩინაპარტა კულტურული ეკლესიის ნანგრევებია ნაეკლესიარებია მაგრამ ყველაზე დიდი რაც ხდება ჩემი პირადი შეხედულებები დასკახლავთ რომ იკარგება და იხურება წაუკითხავთ 40 საუკუნოვანი ისტორიის ჩვენი ციმბიადი ძინაბრების სისხლით დაწერილი და ჩვენ დაწერილი ისტორია. იქ არ შეიძლება დათბორვა. დათბორვა გამოიწვევს ადამიანთა ფიზიკურ და სულიერი სტრუქტურის შეცვლას. 5 კილომეტრიანი წყლის შელფი, მილიარდობით დაგროვებული კუბური მეტრი დაგროვებული წყალი სულ შეცვლის გარემოს. წლის ქვეშ ექცევა სათიბები, სათურები, სახნევები, ათეულა, ასეულობით, ათასობით გექტარი და უნიკალური ტყე, ტყე რომელიც ვეპეტელა ფუნქციას ასრულებს საერთო ჩვენ ცხოვრებაში და ორი კურორტი გვაქვს მათ, გლოლა, შოკურორტი შოვი და კურორტი უწერა. მათ დასასვენებლად გასანჯახებს, გასაჯანსაღებლად მოდის ხალხი და დასასვენებლად კი არა. დაავადდება ხალხი მათ. შეიძლება კიდევ ამბო ფიზიკური სტრუქტურა მათი. ეს არის რაღაც საშინელება დამოკლეს מחვილივით დაეკიდება ეგ მაღლივი კაშხალი მთელი ხეობის თავზე დინარე რიონი ავარიის შემთხვევაში მარტო ვონსა და ამბრლაურს კერცა იღებს წაიღებს ქუთაისაც თავის დუქნებიანა თავის ნამახვან ბალახვანიანა და ასე შემდეგ. ესე იგი ეს არის პარლამენტის შენობაც მოყვება თუ ისეთ მაგ პროცესს. ბატონო, პარლამენტის შენობასაც ამოქრება ქუთაისში. ბატონო. კარგი თქო. რა თქმა უნდა დაემოკრება მილიარდობით ტონა წყალი დაგროვდება და. სადაც აი ეს წყალი. აი მე მაინტერესებს მოსახლეობის დამოკიდებულება. ხმამ ეს ვის მან სოფლიდან აი როგორია დამოკიდებულება? აი მანდ ვინც ტრიალებ თქვენ უნდათ ეს ამის გაკეთება. დაუშვათ შემოგთავაზათ ინვესტორმა ძალიან კარგი პირობები და აი ყარე სოფლიდან გინდათ ეს გაწყობთ თქვენ. წამოხვალ. აი ხენი ძირიმეთ. მე უბრალოდ რა ისიც ხმამინ და იცით ძირითადი რა არის ჩემი მოსაზრება. აჰა. ხელისუფლების სათავეში ზის პიროვნება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რომელიმე კუთხის საქართველოს რომელიმე კუთხის ნადგურის თემასა და უარყოფითი მდგომარეობისაგან გადახრას. მოსახლეობის განწყობა როგორია განაცალეთ? ორი სიტყვით გეტყვით. დიახ. ეს სამშობლოა მათი. მე შეგახსენებთ მელ გიბსონის ფილმია საოცარი აპოკალიფსი. დიახ. აპოკალიფსე გასული დეონის დევნილი მოუტრიალდება მდევრებს, ბექობზე გადმოდგასთან შესახებს. ეს ჩემი ხეები, აქ ჩემი мама ჩემი ნადირობდა, მეცაკ უნდა ვინადირო. ეს ჩვენი სამშობლოა. აქ ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდონ ისე, როგორც იზრდებოდნენ ჩვენი წინაპრები, როგორც თევზაობდნენ, როგორც ნადირობდნენ, დღეს როგორც ამზადებდნენ, როგორც თიბავდნენ და როგორც აძოვებდნენ და ასე შემდეგ. ჩვენ ხო თუ აქ შვილებამ თლიანად სამშობლოს განცდა იცვლება და იღუპება ყველაფერს. დიდი მადლობა ბატონო ვასი. მოგენაცვალეთ, მე კიდევ ნებამომეთით კიდევ გავუსვა ხაზი. დღეს ეროვნული ხელისუფლება ხელისუფლებაში და არავითარ შემთხვევაში არ განაცხენებს ამ ვებერფელა თავისი ბუმბერაზი მთებივით დიაცსა და ლამაზ რაჭველობას დანას არ ჩასწევს გულში. აი ესაა ჩვენი განსხვავება. ჩვენც დიდი მადლობა ვასილ ბატონო ვასილ აი შესანიშნავი პოზიცია ბატონი ვასილ მაისურაძე მეტყევე ინჟინერი გვერდობოდა სხვა შორს მე მინდა წავიტრაბო ხო ეთერში რომ მე საწყეოს დირექტორი ვიყავი და ჩემ ყველაზე კარგი წყეები მე მქონდაო სხვათა შორს თქო მანდაუმაც არ წაიტრაბახა მაგრამ დიდი მადლობა პოზიციისთვის აი ეს უკვე გასაგებია იმიტომ რომ და მეც იმის იმედი მაქვს რომ დღეს ხელისუფლებას ყველა ფერს გააკეთებს იმისთვის რომ ეს გიგანტური ჰიდროელექტროსადგურების შენებლობა შეჩერდეს ავაშენოთ, ავითვისოთ, ბატონო, ხმა თქვენ რას ეთქვით, მაგრამ პროექტები რა რა რა რა პროექტი უნდა დაიდოს და მცირე რატო არ შეიძლება მსმენელი გველოდება დიდი ხანია გისმენთ? კი, ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა. კი, ბატონო, გისმენთ. იცით რა, აი გამოიქვა გრაჭულების მოსაზრება იმის თაობაზე რომ არავის არ სურსეს და ის რომ თას უნდა გაუფრთხილდეთ კიდე და პირიქით უნდა ვიზუნოთ რომ ჩავასახოთ ჩვენს თაში ხალხი, მაგრამ კიდე ერთი რამ არის რომ ვინმე აღრიცხა თუ რამდენი ეკლესია მოყვება აი ამ ესე იგი წყლის ქვეშ ეს ეკლესია ხო საქართველოს ეკლესიის კუთვნილებაა და ხო იცით რომ არც ერთი ეკლესიის დაწყორვას არ დაუშვებს საქართველოს ეკლესია ეს არ გამორიცხული რამ ამიტომ ჯერ იკითხო ჯერ რაც არ უნდა დასკვნა დაიდოს კითხე ეს ეკლესიას ან სასულიერო პირებს ამისთაობაზე ამიტომ ეს არის ყოველად მიუღებელი 40 კილომეტრის რადიუსში რამდენი ეკლესია მოყვება ამას ვინმე კითხულობს ვინო დადო ამის დასკვნა ამაზე საერთოდ არ იყო აქ ლაპარაკი გიპასუხე ბატონო შეიძლება დიახ მაინტერესებს რა მაინტერესებს არც ერთი ეკლესია არ იტბორება აქ და ამავე დროს გადასახლებასთანაც არა გვაქვს საქმე და საერთოდ ეს პროექტი მიჩნეულია როგორც ყველაზე ნაკლებად ზემოქმედების მქონე პროექტად მაგრამ ამაზე ხო არა საუბარი. საუბარი მარტო გადასახლებასთან არა გვაქვს საქმე. თუ არ გადასახლდება არავინ, მაგრამ מחლობელ სოფლებში პირობები შეიქმნა გაუსაძლისი და გაუარეს და ეს პირობები, რომელმაც განაპირობა შემდგომში აი დარჩენილი სოფლების მოშლაც პრინციპში იგივე ტოლფასია იმისა, გინდა თავიდანვე გადაგისახლებია ისინი და მინდა მე ეს უცხოები გადასახლება არ მოხდება ეს მოხდება პერმანენტული მე შეგახსენებთ იმასაც რომ ეს გახლავთ ეს სოფლები რომლებიც ჩამოთვალეთ ახლა რა ღები ჭიორა გლოლა ესენი არიან საზღვის პირას სოფლები ამას თავისი პოლიტიკური დატვირთვა ჩვენ არ შეიძლება მოვშალოთ საზღვის პირა დასახლებები. პირიქით, მათ გააჩნიათ სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, ტურიზმისთვის, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავებისთვის სერიოზული პოტენციალი. სამი მიკროზონა ხდება ბატონებო და მათ შორის ალექსანდრო ცოლკაურის და არაჩვეულებრივი მიკროზონები მე მახსოვს ტვიშის მიკროზონა რომ გადა რომ გადაერჩინა და ამიტომ გაჩერდა ერთ-ერთი დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ხო ეს კომუნისტების დროს კომუნისტების დროს და უკაცრავად ახლა ვიწუნებთ კომუნისტებს მაგრამ მოდი ნუ გავიმეორებთ სხვა შეცდომებს ეს სისტემა ბატონო ახმად რომელსაც ალბათ ჩვენ კიდე მოგვიწევს საუბარი იმიტომ რომ პროექტი განხილვის სტადიაშია როგორც ვთქვით დიახ ალბათ და ჩვენ აი მოკლე ინფორმაციას მოგაწოდებთ 455 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო მიწების მოექცევა დატბორვაში ხო აი ეს თქო მხოლოდ ეს მხოლოდ ეს სხვას რო თავი დავანებოთ სეისმურობას რო თავი დავანებოთ და იმ უზარმაზარ ტყის მასივებს რომელიც უნდა განადგურდეს და მოისპოს უნიკალურ ტყის მასივებს ასეა ცნობილი რაჭის ტყეები ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან რუსტან სიმონიძე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ანთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრობის თანათავმჯდომარე და ბატონ ვახტანგ დიდი მადლობა ვახტანგ ზარკო არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგოეფექტურობის ფონდი ჰიდროენერგეტიკოსი გაცემაზე მუშაობდი ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი პროდიუსერი ნატია არვალაძე მომავალში ხოთანდა გადაცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ და პროექტი ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვა სამხრეთ კავკასიაში.